abarundi basanzwe baba mu bihugu byo hanze ni kugira namwe nk'uko mujije kuvyumva mugire icyo muterereye mu kubaka kino gihugu cacu uno munsi tuzakurabira hamwe igikwiye gukorwa kugira imigenderanire ibandanye bamyiza hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'ibihugu bihurikiye ku mugabane wa Scandinavia ni mu muri Europe canke uburaya bw'amajyaruguru ni mu gihe kugeza uno mwanya hibonekeza neza ku migenderanire idafashe cyane cyane ugereranije n'ibindi bihugu bigize umugabane wa buraya none ingorane zoba ziri hehe ni igiki kugira iyo migenderanire y'u Burundi n'ibindi ibindi bihugu bisanzwe bigize uwo mugabane wa Scandinavia bigende neza hano muri studio twaba turi kumwe n'umutumire asanzwe aba muri ako karere mbere yigeze no gutwara abarundi bahurikiye muri ako karere za Sweden na Norvège uwo nawe sundi ni Maker baca mu gwanko nkuko bivuze murakoze kuduha ijambo eh, imigenderanire hagati y'u Burundi n'akarere ka Scandinavia muri rusange ingorane si nyinshi cyane kuko hasanzwe hariho ibi ibisata biduhuza kuvuga ukuvuga cyane ku mashengero hano uvuga nka ishengero pentikoti cyangwa ishengero batiste ayo mashengero arahuza cyane rwose Burundi n'akarere ka Scandinavia ariko rero hakeneye ko murato kwiyibagiza yuko hajamwo n'ingorane kenshi z'ururimi canke imigenzo uko abarundi bamenyereye kuganira no guhura n'ababirigi n'abafaransa ntibisa n'abanyagihugu canke abenegihugu batwara canke baba muri ivyo bihugu vya Scandinavia urabye canca reka dufatire kuri politike na canca no gufashanya imigenderanire hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi hoho biravugwa naho ne ko hari ikibazo ikibazo cyo bakiri hehe nubwo rurimi ko wumva hariho amashirahamwe canka amasengero asanzwe abahuza eh twavuga yuko hanini ya uno munsi uwubaserukira mu burundi kandi nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi twabonye ko yabakiriye neza bisigwa yuko imigenderanire y'u Burundi na Swede biriko biraja mu buryo bwiza kuko murazi ko kenshi hamwe abambasade imwe mu karere ifasha karere ko Scandinavia ahubwo gusa icyo twiyumvira ni uko tuba turindi twe twe tubanezerewe twiteze vuba mu maguru mashya Mhm. haraheze igihe dufate nk'imbere y'ibihumbi bibiri na cumi na kane haribonekeje ingorane cyane cyane mu mashyirahamwe asanzwe ahurikiyemo abarundi eh, bari hanze y'igihugu ry'amashyirahamwe ya diaspora eh, nubwo hacaza zijya politike imwe ya diaspora uno munsi muri Suwede haba hari amashyirahamwe angahe kuko harabonetse ko hariho ukutarabana ryiza hagati y'amashyirahamwe y'abarundi bahurikiye muri kajya gace ka Scandinavi eh niko ntimubesha kuko abarundi tuba hanze muri rusange twese tukanavya gusa tuguma tugira ishusho ry'abarundi baba mu gihugu hagati rero niwacu muri Swede muri sigura gute ishusho abarundi baba mu gihugu hagati gute ishusho nuko mu Burundi hariho imigambwe myinshi amakuru yujya ujya nk'uwundi w'umuryango cyangwa w'umuganga uriya yoba bazinanye amubwiye amakuru atari yo arakora mu gihugu cy'u Burundi aho kubanda gutohoza ugasanga byabaye impamo bose bakurikiye nkaho benshi bakurikiye abo bantu babwiye amakuru atariyo mhm. ni ukuvuga yuko izo nkora zisanzwe zihari ikibazo n'abajije ati uno munsi rero muri ayo mashyirahamwe byifashe gute uno munsi ikiriho muri Scandinavia hafi abarundi bose bariko batahura ko mu burundi demokrasi amahoro umutekano biri ku rugero rwo hejuru ntangere mm-hmm. ku buryo urabye hamwe ukoresheje igipimo cy'umukwacu mitwe tirirometire kugira ngo ntabe ubushyuhe mhm. eh, reka kumbure tugaruke no ku buserukizi eh, biraboneka cyangwa ibyagiye byibonekeza yuko n'ubuserukizi usanga hariho ingorane cyane cyane kuba baserukira bajya abarundi baba baba hariya muri kariya karere ka Scandinavia atari cyo kimwe n'ibindi bihugu bya Buraya dufashe nka za Ububirigi Ubufaransa n'ibindi bihugu ugaca usanga nk'amapolitike amwe amwe yo gushigikira igihugu uko basanzwe mu bijya bihugu bita bya Union Européenne ubumwe bwa Buraya hariho ukutabona neza ibintu cyane cyane muri Scandinavia Scandinavia hari ico yoba ifasha canke uruhara nawe yo yoba ifishitse kugira igire ijambo muri ibihugu bigize umugabane wa Buraya niko niko by'ukuri ntawo ntawo bideha mu minsi iheze gusumba ibihugu biba nko mu Bufaransa mu bigiye ubwa mbere hoho leta y'u Burundi abakozi bakuru b'u Burundi kenshi bagendera cyane gose ibyo bihugu kurusha uko bagendera Skandinavia. Så några Sverige, Norge, Finland, Danmark, mhm. uh, mm. Oslo, Rero iyo aba abantu babonye yuko urubuga bakwigaruriye ari nka bonyene baca batamba biyagura aho mbere kambere n'akaryo ko kukebura mu burundi uh, ubutegetsi nibaza yuko tuhamagarira rwose abarundi ngaha mu gihugu bari mu ntwaro kuvuga ubushiranganji n'amashingamateka n'amashingamateka gutembera cyane biboneka aho karere kacu kandi tutibagiye kandi no guhamagarira abacuruza kuko turabona abashinwa turabona abava muri erope yo tubateye nk'izi za horanda za polonye cyangwa za biriga hirya no hino baraza kugira ngo ibintu bakorera izi za gana za nigeria niyo n'uburundi bwoza eh ubwa mbere humumya ko abarundi ba muri Scandinavia twisunga ingendo ibigo tubamwe turisunga mm, demokrasi turisunga kubahiriza kimwa muntu kandi twisunga kubaha no kubahiriza utakazira muntu nta muntu rero yova i burundi ngo yibaze ko haba mu rundi mwene wayo sasanze hariya muskandinavia ngo cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu une na gatatu irindwi na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya amajyana abiri na mirongo itanu n'indwi gutyo namwe mugire icyo muterera muri kino kano kiganiro aho turiko turabira hamwe igikwiye gukogwa kugira imigenderanire ibandanye bamyiza hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'ibihugu bihurikiye ku mugabane wa Buraya y'amajyaruguru bita Scandinavie umutumire mwumvise turi kumwe ni Makeri baca mu yigeze gutwara abarundi basanzwe baba murako gace reka kumbure dutere intambwe imirongo ikaba yuguruye ujya ku murongo kumbure mu buhinga bw'ibyuma bace bamudushikiriza kugira twumve ibyiyumviro byiwe cyangwa ari ikibazo canke ikindi mwatubwiye muti abarundi Eh, murakoze cyane murakoze cyane eh, ndashimye nuko na makeri yashyitse ngaha kugira ngo abari inkuru avuge ukuri eh, nk'uwahishikiye nyine mhm. tuko tugaruka kuri iyi iri hagati mm. y'igihugu cacu n'ibihugu bihurikiye muri Scandinavia mbere twarumvise yuko n'ibyo bihugu bya buraya nk'ibyo muherereyemo mu Bubiligi n'Ubufaransa n'ibindi bihugu ’iyo. abarundi bo hiyo nabo muri Scandinavia umengo hariho no kutumvikana neza uno munsi ga Canesius ko nawe wigeze gutwara abarundi basanzwe bahurikiye mu gihugu cy'ububirigi ni giki mwa muri ko murafasha kugira imigenderanire ibe myiza ibyo ni nk'uko yabivuze ahantu hari abantu hari mhm. mugabo igikuru mugerageze muduze akajwi duze ijwi eh, yego ariko mvuga nti ahari abantu ntihabura uruntu runtu mhm. kandi ibyo ntibyoca intege eh, abantu eh, bajya imbere mu byo kubaka igihugu cyabo mhm. kubaka igihugu bisaba ingufu nyinshi kandi bigasaba n'icerekezo bigasaba yuko abantu bagira ihangiro biha nk'abarundi n'ibihangiro nk'imigwi barimwo canke utundi tuntu tudateza imbere inyungu rusange mhm. n'icyo abantu bateza kuvuga hanyuma kandi kubona yuko nk'akarorero ntakarorero kubona yuko ngo ni makeri eh, yoba ari imbere niho nanje nja kumutora ibyo urumva nibyo bitwishe kandi bitwishe imbere mu gihugu bikatwica n'ino turi mhm. kuko ibyo byo kubona kutabona ineza rusange kutabona ineza y'igihugu nibyo biriho kandi n'imbuto mbi ineza rusange mhm. ibyo nabyo biradukemesha cyane ugasanga n'abantu baradutwenga kubera bavuga bati mbega none ibyo bintu bibamara igiki kaneziyusi ni igiki kizobizanamo ndakwibarize gato urabye ibindi bihugu abanyagihugu baho basanzwe bahurikiye muri icyo bita diaspora urabona neza uruhara rwabo mbere hari n'ibihugu bimwe bimwe bafise n'ubushikiranganji bwitirirwa diaspora dufashe nko muri za afurika uh, do l'ouest uno munsi eh. none mwebwe ntimubona yuko nimba nk'uko bavuze umugani w'ikirundi atari uruntu abantu ha muruntu runtu ntibona yuko sinzi ko nuvuga iyo ngeso y'abarundi cyangwa nk'uko abarundi bameze gushobora kudusubiza inyuma kuduteza imbere neza cyane kuko n'ibyo n'ibyo bavuze n'izo z'imigenderanire nk'uko yabivuze make hariho eh, hariho bibona kwinshi ntihagire intumbero imwe ibaho ugasanga rero n'abo bantu baduhaye indaro bajuragirika kuko babona amakuru acaracana ko akavuga ahushanye kandi avugira igihugu kimwe mhm. urumva rero ibyo ngira ngo urumva yuko mu bantu baciye ubwenge ibyo ni ibintu eh, biteye isoni bigatemesha na twebwe abarundi tuba turiko turabiraba rero nk'uko bariko urabivuga nko muri mu bihugu bimwe bimwe nidurya nk'uko yabivuze Eh, akishyura ubwo karuva imbere eh, karuva imbere gute iyo mu gihugu hagati hatari ituze rihumuriye eh, ku migambi ku ntumbero y'igihugu usanga rero umweru by'ubukuru ugacushwara hose mhm. ugasanga mbere n'abo bantu bafise baba bafise gutoba bafise ibindi zindi zindi nyungu baronkeyeho icyuho aho baca rero ibyo biriho nko muri afurika y'uburengerazuba rero narashoboye kugenderayo mbere no muri aziya barahari eh, narashoboye gushika mu gihugu cya philippine arahari kuko gifise abantu bakora mu bagenda baba bajya babita ba migra b'abakozi benshi mhm. muri burkina faso barahari muri mali barafise mbere n'inyubakwa eh, ya leta bahawe mhm. ibiro byabo bikoramo n'abantu Hmm. umuntu agomba kugenda mu bindi bihugu acaho bakamwandika bakamufasha no kurondera n'impapuro kubera umugambi yatanze bakamwereka na n'ingene bizogenda hamba bakamumenya n'ahari mugabo twebwe ntituzwi tugenda nk'ubugi bw'ishenyo nta muntu amenya ati wowe ugeze ngaha n'uwo guhohotera murabona yuko ngira ngo nk'umufaransa agize nk'ikibazo cyangwa umubirigi urabona ngira ngo ni minisitiri wa mbere uzubona yahashitse kandi ari umuntu umwe kuko uzohava usanga na diaspora canke abo barundi basanzwe bahurikiye hiyo o mu bihugu byo hanze tuguma mu majambo ni igiki kibuze kugira uno munsi imigenderanire ibe myiza ni aba myiza muri diaspora ni ukuvuga yuko kumure ni uburyo bwinshi diaspora ishobora gufasha kino gihugu cyacu ni igiki kibuze eh, eh, ni ibintu bitatu mhm. ni ibintu bitatu icya Nuko haba eh, uburongozi bufise intumbero yo gushyira hamwe abanyagihugu n'igihugu bifise intumbero y'inyungu y'igihugu atari inyungu y'imigwi mm-hmm. ibyo rero bituruka imbere bituruka imbere mu gihugu mu cy'uburundi hanyuma iyo hariho umurongozi afise inyungu rusange afise viziyo y'igihugu afise eh, ineza rusange no guteza imbere igihugu atari umugu canke umugambwe kanaka cyangwa eh, abantu kanaka ibyo nabo twebwe muri disobwa turara turavuga gute tubeshya tukabeshya icyo gihugu ntibikora mhm, ubugira kabiri ntibikora kubera izo mpamvu ubugira kabiri nabwo ni uko leta yogerageza ikaraba nka bijya biba muri mu afurika y'uburengerazuba abantu bo muri diaspora bakaba bakagira urwego rukuru ruturuka mu gihugu baturutsemo i burundi hanyuma ubwo rwego rukaba ari urwego rubaha nka derema ku buryo iyo migwi iravuka hirya no hino ibifise neza ibyo twakwita koordinasiyo isesuye kandi yumvikana ubwa gatatu nabwo ari bwa nyuma ubwa gatatu rero nabwo ari bwa nyuma eh, nuko eh, ibihugu Eh, abaserukira ibihugu eh, igihugu cy'uburundi bagiserukira ino eh, bo bari abantu bafashe iyo ntumbero koko ya leta kuri kimwe cya mbere navuga bakaza bafise intumbero yo guserukira igihugu ntihaba guserukira umugwi kanaka umugambi mhm. kanaka muganga inyungu y'igihugu inyungu y'igihugu niyo izi imbere rero muri icyo gihe n'abo bantu umuntu wese abona harimo inyungu y'igihugu none yoja kuyirwanya gute ni ukubera rero haba harimo inyungu y'igihugu ivanze na kunyu kari mu mugwi kanaka mu mugambwe kanaka cyangwa ugasanga n'uwo muntu mbere yahungitswe ntafise n’ububasha bubasha bukomeye bwo guhagarara icyo gihugu ugasanga yarunzwe no muri izo mbonyene icyo gihe bica bizamba murakoze namwe mu by'umukomere mu by'amahoro reka tugaruke hano muri studio kanezi usatanze ibintu bishika kuri bitatu uburongozi bufite intumbero yo gushikana abarundi bose hamwe avuga ati na leta nifashe habe ugwego rugoturuka mu Burundi kugira rufashe muri coordination mu gushikikira no kwereka inzira abarundi bari hanze ati n'abaserukira urundi muri ayo makungu amaja abo bajya bita ambasaderi nabone bagire intumbero imwe ya politike y'igihugu ashinzwe diaspora murumva ko ico ki murumva ko ico gisata cashizweho na leta ko leta yitaho diaspora kuba ko hariho politiki ya diaspora politiki ya diaspora ifatiye ku politiki y'igihugu irahari mu mwaka uheze hari ibyo bari bashikirije cyane cyane nk'intambamyi hari itegeko eh, mu bushikiranganji ko mbere tuzobandanya tubaza kugira twumve yuko hari ico ryo bari rikorera akora kugira diaspora koko ishinga imizi no musi ryo bigeze nivyo nizeye ko hasigaye amezi nk'atatu yango inama ya diaspora izobe tubaza ko icyo kibazo catanzwe kandi n'inyinshi zishobora kuzobihari ahubwo twose bakome n'abo ashikira hanze bavugana ko boza muri iyo nama kuko dukunze kubona bataza muri iyo nama kandi icyo kibazo twese urumva ni eh, eh. zigihari n'ubu hariho ibice binini by'uburaya mutumvikana kuri politike imwe ya Faransa bariyo tuzi n'abaganga bariyo banonosoye haje bake boza nk'abaganga nk'ijana bari barundi bari mu Faransa rero uno munsi kuvuga yuko mu Burundi hari ingorane za politiki ico ni kinyoma iya uburongozi bwa diaspora no munsi bufise intumbero y'abarundi yo gushira hamwe abarundi kandi bumva yuko n'ubu hakiri ingorane mu bisanzwe uno munsi ingorane ntidikiri mu burundi ziri hanze muri diaspora uko abanga mu burundi aho iminsi ndahamaze niyo ndasigaje abarundi bari mu ituze bari mu mahoro bari mu mahoro ntangere twabakurikirana sangwe kaze ikiganiro ni gwanyu iradiyo ni gwanyu turi kumwe na Makeri hano banza umuramutse hama nawe ucuduga ku ijambo ndamuramukije makeri nagira mm. amahoro yego mwene wacu Ernest Kamatari mujye amahoro namwe mm-hmm. Australia ngira muri Australia aho imigenderanire ni myiza weho gira nawe ucushikirije Kamatari eh nukuri murakoze cyane eh kuri ico kuri iki kiganiro cy'uyu munsi natwe mwatwibutse twabibutse kandi muri rusange mwama mwatwibutse turakurikirana mhm. eh, muri rusange ibintu bijyanye na diaspora eh, nk'uko turiko turabyumva uwo mutumire ngaho muri karadiridimba ariko arabishikiriza n'ukuri eh, nk'uko kandi na mugenzi wanjye ari karabivuga ari mu bubiri haracarimo agahaze mhm. ko niko rero dushaka dutorera umuti uno munsi haracarimo agahaze jewe burya ndakunda rwose nama nagarutse mvuga ibintu ku bijyanye n'icyumviro cya perezida ntibantunganye ntiwakunda kuvuga cy'abarundi tuze turiga kuvuga dutomora kugira twirinde kuvuga ibintu mu migani kumbure usange abatwumviriza byana bagoye gutahura ibyo twashatse kuvuga mhm. gerageza utomore nawe we icyumviro cyawe kamatari kuko urabona n'umwanya uri kuragenda Eh, muri rusange uriko uravyumviriza nk’ibyo byumvira uwo muntu ariko ko eh, twese turabarundi kandi ibibazo vy'uburundi turabikurikirana uhereye kuva aho eh, ingorane ariko aravuga zo muri bibiri na cumi na gatanu zitanguriye ah, izo ngorane muri rusange ntabwo kuko ziratora umuti ku buryo wovuga ko zihumurije abarundi bose bari muri diaspora ntukavuga ko ata kibazo cya politiki kiri mu Burundi kandi tuzi ko uburundi uno munsi bugifise ico kibazo ari naco gituma ubona hari n'ibintu bitaradanuka ah, no ngaha rero muri diaspora ivyo biriho kubera diaspora uno munsi nk'uko eh, mugenzi wanje yabivuze usanga muri rusange ihari nayo nyene ibyo nabyo ntibishobora kubaka igihugu ntibishobora guhindura amateka yacu arico gituma byiza abantu boza barashira imbere muri rusange nyene inyungu rusange kugira ngo itere imbere kuko ariko arambwira nk'ubu wo mubaza muri icyo gihugu cya Swedish avamwo aravye demokarasi iri muri Swedish hari aho isa yo nayitugereranirize n'iyiri mu Burundi reka reka tugaruke mu masegonda 50 ikintu cya mbere cyokorwa ni uko uburundi nk'uko eh, mugenzi wanjye yabivuze nk'umwe ruvi bukuru gakwiriye igihugu no munsi ni uko uburundi bukwiriye intwari ibereye intwaro eh, muri rusange ishyira imbere inyungu z'igihugu n'abarundi bose imigwi yose ata mwana n'ikinono hanyuma rero no kuvuga uwo mwera uzoca udushikira kuko urabona ingene diaspora no munsi iriko irakora iriko irakora gusa yisunga inyungu ari naco gituma wumva abantu bashishikira intwaro aribo bo gusa baguma twumva ku maradiyo baje ngaha nta n'uwundi muri rusange ayinegura turumva nibo baza urumva none hari uwababujije abo bandi hari uwo yarababujije eh, ikibituma ni uko nyine uno munsi kuko urabona neza ko intwaro uburundi bufise uno munsi n'intwaro muri rusange idashingiye ku kurwanisha abarundi bose aho aho ba uri ku aho ba uri ko urabarengera ni intwaro yatowe biciye mu matora n'abanyagihugu itorerwa n'abanyagihugu kumbure reka tugaruke kuri iyi politike ya diaspora canke y'abarundi bahurikiye hanze y'igihugu biboneka neza uriko urabivuga ngo Mm-hmm. uriko urabivuga muri rusange uriko urabivuga tutabifatanije gutyo urabona ntibikunda nyene twobivuga kuko urabona nk'uko twabivuze umweru uvyibuka ugakwira hose mm-hmm. kuvuga rero kugira ngo abanyadiyasipora duhagarare neza ni uko ubwa mbere biva mu gihugu hagati bikaza bikaduga kuko leta y'igihugu runaka iyo ariyo yose amareta y'ibihugu runaka usanga afise uruhara ntangere mu kunywanisha abantu neza neza bizoca bishikira namwe muri diaspora namwe mukavuga ko hano ari sawa bigenda neza ni iki kino kibuze kubwira namwe diaspora mwiyubake neza mu gihugu no munsi jewe nta bintu mbona umuntu yotuma arenganya abanga igihugu cy'u Burundi mhm. ahubwo twe turi hanze twikebuke tuvuge ukuri ukuri igihugu cyacu ko n'ubwa mbere ku isi habaho ubwoko cyangwa kominote mu kirundi ni diaspora yaho mperereye kubera je ndacari nk'umujene mm. narabaye muri narabaye muri New Hampshire ndabaho ndagenda ndaba muri Boston ndabaho ndagenda ndaba muri Washington DC imyaka ishikine ndabayo ndagaruka muri Boston ubu niho ndi mhm. tuko tugaruka ku migenderanire hagati twafatiye muri Scandinavia ngira ngo mwebwe hiyo ni sawa twebwe natwe vema umva umuntu atari hamwe kuvuga ati abarundi kitwishe nuko tutavugisha ukuri mhm. ingorane tuba tuyibona ariko kira muntu akagomba kwivuga ukwiri bivanye n'ahari mhm. ariko umuntu agombye kuvugisha ukuri ntibaze yuko atamuntu yoharira mhm. yuko muri diaspora mhm. y'iwacu twebwe ino atangorane ihari umva umuntu yoza avuga ati muri diaspora nta ngorane iriho yobabesha namwe bwe hari ingorane mwe hamwe umwe umva nino hari ingorane bivanye n'ibyumvira umuntu kanaka bafise mm. ugasanga rimwe na rimwe mu manama mwamwe no gukumirwa abantu bamwe bamwe barakumirwa mhm. ninde tuvugana twakuye ari hehe mwiriwe neza mm, ngizeno zeno ndi muri afurika y'epfo zeno ndayisenga muri afurika y'epfo uramutse amakere ucuduga ku ijambo mbona banyeretse ko hari abandi benshi ku murongo kumbure kugira duhe akaryo abandi mm, um- ni makeri turi kumwe hano muri studio alo zeno zeno ngira ubuhinga ntibumukundiye araza kugaruka kumbure akanya turacagafise simo i boston yagarutse ati ni abarundi bari hanze ntibashyire cyane cyane inyungu z'igihugu imbere kuruta inyungu zabo ntiyabeshe yatanze interano ikwiye neza nziza cyane ko ku muzungu nitwatahura yuko umuzungu ntaraba umuhutu uramututse akuraba gusa wirabura gusa mhm. mu bantu abazungu uramutse icyo bari kwagwanya hanze baraba uyu muntu wese eh, yirabura Mhm. iyo ry'umutusi bucinjira abazungu ntacyo bibabariye mhm. ariko twari twaba ubumwe hagati yacu tuzokomera none ko bavuga yuko barundi bari hanze bakundana gose mwiho muri diaspora n'igiki kibuze ega nuwo muti dushaka urumwe niyo niyo mpamvu hakwiye kuvuga ukuri hari abantu no munsi ibyo kujya kuvuga muri nabi birabafasha gusohokana abantu babo i Burayi birimo birimo urudandazwa birimwo business mm. niho hanini yabihagarara yuko nguruva ngo mu bundi harashya mu nta demokarasi mu bundi nta nta binyamakuru bigenga niko ntitwafata burundi ngo tubushyire ku rugero rwa Suwede cyangwa rwa rwa norvege cyangwa rwa denmark ko dufise ibintu birebire bitandukanya mu kahise kacu yose ikaba yuguruye urashobora gukoresha irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa irindwi n'icyenda amajana icyenda mirongo itanu amajana irindwi na mirongo ibiri na rimwe ndibaza ko tuzakukwakira kukwakira neza n'uwari karatwandikira hano kumure na zeno mbona nawe ni bisa n'ibyanse ariko zeno ubandanya ugerageza kuko turacasigaje akanya alo babatumire kandi bitorere indongozi ntihabe uguhengama uku canke kuriya namwe niko mubibona kumbure ngo byugabanye utwo tugorane kuko wumvise muri Afrika y'epfo izo ngorane zihari twahereye iburaya mugabo wumvise yaba Australia iburaya n'ubirigi na leta z'umwe za Amerika hose zirahari eh gituma zihari nukuzitahura kuko impamvu byo bayivuga abo nuko batemera yuko abari bashasha muri ubwo burayi mhm. muri Amerika ko ari abantu mhm. ko abantu bafite bava bafite n'ijambo bafite n'imbono ya politiki y'igihugu tuvamo mm-hmm. reka makeri urabona ko n'umwanya uri kuratujyana ku kiganiro nk'iki twize ko tuzokigaruka ko mm. cyane twihe n'umwanya munini mm. kumure tumaze kubona abazoza i Bujumbura muri yandwi yahariwe diaspora eh, ego nta nagerageje gukurikira bose ibyiyumviro byiza agiye baratanga mhm. ah, namwe mubivuze ku eh, iki oya njyewe nibaza yuko nta kintu navuga gihimbaye nk'uko bagiye barabivuga nko kugira diaspora ifise icyo mubona twakora kugira ngo umwe wese yumve yuko ahimbawe ni giki mm. kiruta nko kuvugira ku kumbonesha kure kuvugira ku maradiyo tuti imiryango iruguruye muratumiwe mwese mwiyandikishe ntihagire uzovuga ejo ngo ntiyatumiwe kandi tubivugira ku maradiyo gutya nk'uyu munsi tumaze iminsi turiko turavuga yuko kwiyandikisha byatanguye no mhm. kuja ku rubuga umwe umwe wese ashiremo izina ryiwe hari uwavuze ntihagire uwuzovuga ko atatuye jafet hari uwavuze ni mureke canke ko rimwe musanzwe batwara bonyene bitorere indongozi zibaserukira ibyo mwarabiretse eh, rero abatoye iyo bamuserukiye tubasaba gutwarira bose aha havuzwe imigenderanire itari myiza hagati y'ako karere musanzwe mwegereyemo n'abarundi basanzwe bari muri buraya y'amajyepfo hoho n'igiki muba muri ko murakora nka diaspora kugira koko muhuze mu murongozi mwiza ahuza bose sinzi ntibigeze batomora bavuge icyo tudahurije ko canke cyane ikibababaje ku mutima eh, kugera uno munsi ntacyo nzi Mhm. Eh, mugabe iconze ni uko gusa yuko twuguruye imiryango kugira ngo uwo ari we wese afite icyo kintu abona yuko tutaraharira ko tutaraganira ko akizane mhm. mbega birakunda gushika abantu bakavuga yuko batishimiye iki cyangwa kiriya mugabo ntibavuge muragira uwo mugwi muvuge muti dushaka kwinjira muri diaspora ntituzigera tubanira tuzagira mhm. tuti uwo mugwi wanyu nawo uri karibu Mhm. hari uwavuze ati umwera ubukuru ugashikira hose kumbure bagafatira nko kuri politike iri mu gihugu umwe musanzwe umurongoye diaspora politike igihugu cyashizeho haraheze imyaka itari mike uh, kuko ndibuka inama ya mbere ya bibiri na cumi na kane niho narindi ukunzwe hari diaspora uh, koko mubona hari icyo leta yo mu gihugu yobandanya ikora kugira abo barundi umva batanye baje hamwe hama bafashe no mu iterambere ry'igihugu mbo icyo iyo bandanye ikora yuko politiki nasiyonari de la diaspora yaragiyeho mm. hasigaye eh, gusa ko yemezwa na rya tegeko mwari mwavuze muti mbere itegeko rigeze hehe ni ukubwira yuko uno munsi riteye imbere n'abacuruza nuvuga abantu baguze atunga baze ku bwinshi amasengero baze ku bwinshi muri ako karere kuko ni akarere ni gose mu burayi mm-hmm. kandi karimwo amahirwe menshi yo gufatanya n'uburundi kuko banabishaka nk'uko yabivuze mu ntango mwabonye yuko umwami wa Swede yarungitse umunsi mu Burundi kandi yarakiriwe neza mu Burundi ubaswe ko mu wundi naho barungikana nabo ubasohokera muri Scandinavia bari bari muri Sweden mhm. murakoze cyane reka ndabashimira ku kanya mwadutijije muri Karadiridimu no munsi hama muze musubire muri Sweden amahoro murakoze cyane yakoze Alphonse Kubwimana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma yakoze Canesius Karorero yatwakuye ari mu Bubirigi Ernest Kamatari yatwakuye ari muri Australia Simon Gahungu yatwakuye ari Boston muri Leta Zumwe za Amerika Zeno Ndayisenga yatwakuye ari muri Afrika y'Epfo ekana Jafet Lojanti arongwe diaspora yatwakuye ari mu gihugu cya Norvege bose nkaba ndabashimiye kuri micro akaba yari medal niyo nkuru reka duhane isango ryo kuwundi wa Mungu naho butaha